Matteus hoofstuk 20 Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met die eienaar van 'n wingerd wat vroeg in die môre uitgegaan het om arbeiders vir sy wingerd te huur. Nadat hy met die arbeiders ooreengekom het om hulle die gewone dagloon te betaal, stuur hy hulle om in sy wingerd te gaan werk teen 9 uur gaan hy weer uit en sien ander werkloos op die mark rond staan. En hy sê vir hulle: "Gaan werk julle ook in my wingerd en wat billik is, sal ek julle betaal." Hulle is te soen toe. Teen 12 uur en teen 3 uur het hy weer uitgegaan en dieselfde gedoen. Omtrent 5 uur gaan hy uit en kry ander wat daar rond staan. En hy sê vir hulle: Waarom staan julle heeldag werkloos hier rond? Hulle antwoord hom: Omdat niemand ons gehuur het nie. Gaan werk julle ook in my wingerd, sê hy toe vir hulle. Toe dit aand word, sê die eienaar van die wingerd vir sy voorman: Roep die arbeiders en betaal hulle hulle loon. Begin by die laastes en eindig by die eerstes. Die wat teen 5 uur gehuur is, kom toe en kry elkeen die gewone dagloon. Die mense wat eerste gehuur is, het gedink hulle sou meer kry. Maar toe hulle aan die beurt kom, kry hulle ook elkeen die gewone dagloon. Hulle vat toe die geld, maar begin by die eienaar kla en sê: Hierdie laaste het net 1 uur gewerk. En nou betaal u hulle dieselfde loon as vir ons wat die hele dag hard gewerk het in die warm son. Maar hy antwoord een van hulle. Vriend, ek doen jou geen onreg aan nie. Het jy nie met my ooreengekom vir die gewone dagloon nie? Vat jou geld en gaan huis toe. Ek wil vir hierdie laaste een dieselfde gee as vir jou. Mag ek dan nie met my geld maak nie? wat ek wil nie? Of is jy afgunstig omdat ek goed is? So sal die laastes eerste wees en die eerstes laaste. Terwyl Jesus na Jeruselem toe op pad was, neem hy die 12 disippels op sy en so in die loop sê hy vir hulle: "Kyk, ons gaan nou Jeruselem toe." Daar sal die seun van die mens aan die priesterhoofde en skrifgeleerdes oorgelewer word. En hulle sal hom tot die dood veroordeel. Hulle sal hom uitlewer aan die heidene wat hom sal bespot en gesel en kruisig. En op die 3de dag sal hy uit die dood opgewek word. Toe kom die vrou van Sebedeus met haar twee seuns by Jesus en kniel voor hom om hom 'n gunste vra. Wat kan ek vir u doen? Vra hy vir haar. Sy sê vir hom: Beloof my dat hierdie twee seuns van my in u koninkryk langs u mag sit. Een aan u regterhand en die ander een aan u linkerhand. Toe antwoord Jesus: Julle weet nie wat julle vra nie. Kan julle die lydensbeker drink wat ek gaan drink? Ons kan. Antwoord hulle: Jesus sê toe vir hulle: "Ja, my beker sal julle drink. Maar om aan my regter en my linkerhand te sit, daaroor besluit ek nie. Dit is vir die vir wie my Vader dit gereed gemaak het." Toe die 10 ander disippels dit hoor, was hulle kwaad vir die twee broers. Jesus roep hulle toe nader en sê: Julle weet dat dit by die nasie so is dat die regerders oor hulle baas speel en dat die groot manne die mag oor hulle misbruik. Maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen wat onder julle die eerste wil wees, moet julle slaaf wees. So is dit ook met die seun van die mens. Hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Toe hulle uit Jerigo uitgaan, het 'n groot menigte Jesus gevolg. Twee blinde mans wat langs die pad gesit het, het gehoor dat Jesus verbykom. Toe roep hulle uit: "Here seun van Dawid, ontferm U tog oor ons." Die mense het met hulle geraas en gesê hulle moet stil bly maar het al hoe harder geroep. Here van Dawid, ontferm U tog oor ons. Jesus het gaan staan, hulle geroep en gevra. Wat wil julle hê moet ek vir julle doen? Hulle sê toe vir hom. Here, laat ons oë oopgaan. Jesus het hulle innig jammer gekry en hulle oë aangeraak. Dadelik kon hulle sien en het hom gevolg.